Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքականացուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ միջազգային մարդասիրական իրավունքի միջազգային հետախուզում Ադրբեջանում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Հնարավոր է առաջին հայացքից տարօրինակ թվա մեկնաբանության սվեռնագիրը։ Իրոք, ինչ ասել է միջազգային մարդասիրական իրավունքի միջազգային հետախուզում։ Բայց եթե փորձենք այն ընկալել արկա գրեթե համարժեք իրողությունից բխող այլ ասացության իմաստով, ապա կարծում եմ ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Եվ քանի որ խոսքը վերաբերում է այնպիսի մի համընդունելի իրավական արժեքի, ինչպիսի միջազգային մարդասիրական իրավունքն է, ուստի որպես ամփոփ տեղական նշեմ, որ այն ներկայացնում է միջազգային իրավական նորմերի մի համախումբ, որն իր մեջ ներառում է Ժնևյան համաձայնագրերը, լրացուցիչ արձանագրություններով հանդերձ Հաագայի համաձայնագրերը, ինչպես նաև դրանց հաջորդող պայմանագրերը, նախադեպային իրավունքը եւ միջազգային սովորության իրավունքը։ Մասնավորապես Ժնևյան համաձայնագրերը լրացուցիչ արձանագրություններով հանդերձ նախատեսում են հետևյալ 4 տարախմբի անձանց պաշտպանության ու նրանց նկատմամբ վարելակերպի իրավական հիմքերը։ Գործող բանակներում վիրավորներ, հիվանդներ, ծովային զինված ուժերում վիրավորված հիվանդ եւ նավաբեկյալ անդամներ, ռազմագերիներ, քաղաքացիական բնակչություն։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային մարդասիրական իրավունքը մշակվել է մարդասիրական մտահոգությունների եւ ռազմական անհրաժեշտության միջև հավասարակշռությունը պահպանելու համար եւ պատերազմը ենթարկել է օրենքի գերակայությանը, սահմանափակելով դրա կորցանար ազդեցությունն ու մեղմացնելով մարդկային տարապանքը։ Ուշադրություն դարձրեք արտահայտության վրա, մեղմացնելով մարդկային տարապանքը։ Հին կտակարանում նկարագրում է այսպիսի մի հատկանշական դրվագ. Իսրայելի թագավորը հետևելով Եղիսե Մարգարեի հորթորին խնայել ճշնամու բանտարկյալներին կանխում է նրանց կոտորածը։ Թագավորի հարցին պատասխանելով Եղիսեն ասում է. Դու չպետք է կոտորես նրանց։ Դու կսպանեիր նրանց, ում գերի ես վերցրել քո սրով ու աղեղով։ Դուր նրանց հաց ու ջուր, նրանք կուտեն ու կխմեն եւ կգնան իրենց տիրոջ մոտ։ Իդեպ իսլամական իրավունքի մասնագետները նույնպես փաստում են, որ բանտարկյալը չպետք է սպանվի, քանի որ նա չի կարող պատասխանատվություն կրել պատերազմողների հասարակ ակտերի համար։ Ինլրոման նշան նաև, որ միջազգային մարդասիրական իրավունքի մաս կազմող նույն այդ Ժնևյան համաձայնագրերը ներկայումս ունեն համընդհանուր մասնակցություն, այսինքն ստորագրված են աշխարհի 194 երկրի կողմից ու տարածվում են գրեթե բոլոր միջազգային եւ միջպետական ընդհարումների նկատմամբ։ Բայց ահա արի ու տես Ադրբեջանում, որի իշխանությունները եւս պաշտոնապես միացել են այդ համաձայնագրերին, ոչ միայն հավուր պատշաճի չեն հարգում միջազգային այդ համընդհանուր պարտադիր իրավական նորմերը, այլև առանձնակի կամահարանքով վերաբերվելով այդ հրամայականներին, բարբերաբար կոպտորեն ու նաեւ շեշտում եմ անպատիժ կերպով խախտում են դրանք որպես այդ հակաիրավական պահվածքի թեկուզ է միայն վերջին թարմ դրսևորումներ Վերհիշեն 2016 թվականի ապրիլյան կարճատե պատերազմի օրերին պատերազմ, որ նախաձեռնել ու սանձազերծել էր Բաքուն, հարձակման թիրախ դարձած Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի տարեց բնակիչներ Վալերա եւ Ռազմելա Խալափյաներ ամուսնական զույգի Մարուսիա Խալափյանի խոշտանգումներն ու սպանությունը ներթափանցած ադրբեջանական բանակի ելուզակային խմբի կողմից Արցախի պաշտպանության բանակի իր գերեվարվար շարքային զինվոր Քյարամ Սլոյանի գլխատումն ու հրաապարակավ ցուցադրումը Հայաստանի եւ Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերի խաղաղ բնակիչների գաղտագողի արևանգումներն ու նրանց նկատմամբ կիրառվող անմարտկային դաժանությունները կյանքի համար անհամատեղելի տարաբնույթ խոշտանգումների տեսքով ինչպես դա ներկայումս տեղի է ունենում ադրբեջանական արևանգումների զոհ դարձած 3 հայ պատանների Արսեն Բաղդասարյանի, Կարեն Ղազարյանի, Զավեն Կարապետյանի Հայաստանի պարագայում։ Պատամ վերցված տարաբախտ հայերից անգամ նրանք, ում հաջողվել է միջազգային ատյանների ու մարդասիրական կառույցների համար ու տևական միջամտության շնորհիվ դուրս կորզել ազատել Ադրբեջանի արգելափակման վայրերից, հայրենիք վերադառնալուց հետո ցավոք երկար չեն ապրել։ Ամիսներ անց չդիմանալով բանտային պայմաններում կրած տանջանքների անանց հետևանքներին վաղաժամ կնքել են իրենց մահկանացում։ Մինչդեռ հայ խաղաղ քաղաքացիներին պատան վերցնելն ու գերության մեջ պահելը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի, ինչպես նաև պատաններ վերցնելու դեմ պայքարի մասին միջազգային համաձայնագրի կոպիտ խախտում է, ինչի մասին հայկական կողմը մշտապես բարձրաձայնում է։ Վերհիշենք Ռուսաստանի եւ Իսրայելի երկքաղաքացի ռուս հրեացակմամբ ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի չարչարանած տարապալի ոդիսականը Բաքվի բանտերում։ Վերհիշենք Ռուսաստանի եւ Իսրայելի երկքաղաքացի ռուս հրեացակմամբ ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի չարչարանած տարապալի ոդիսականը Բաքվի բանտերում։ Վերհիշենք Ռուսաստանի հայազգի քաղաքացի Մարատ Ուելդանո Գալուստյանի բանտարկությունը Բաքվում եւ առ այսօր հարուցվող խոչընդոտները նրան ազատելու եւ կամ որպես բանտարկելի Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին արտահանձնելու խնդրում։ Կարելի է ամենայն վստահությամբ արձանագրել, որ մարդն առհասարակ որևէ արժեք չունի Ադրբեջանի բռնապետական եւ ըստ էության ֆաշիստական վարշախմբի համար, անկախ տվյալ մարդու քաղաքացիությունից եւ ազգությունից։ Անկամ սեփական քաղաքացիների անվտանգությունն ու ազատ ապրելու իրավունքը երաշխավորված չեն Ադրբեջանում։ Թեկուզ եւ այդ իրավական երաշխիքներն ամրագրված են ինչպես համանadrության, նույնպես եւ օրենսդրության մեջ։ Հայտնի իմաստությունն ասում է, Մարդը ենթադրում է Աստված կարգադրում։ Եթե վերափոխենք այդ իմաստնության ենթակաները չափորոշելու համար օրենքի եւ իրականության հարաբերակցությունն Ադրբեջանում, ապա այն կստանա հետևյալ պատկերը. օրենքը ենթադրում է, իրականությունը կարգադրում։ Եվ իրոք, այդ երկրում բացարձակ է օրենքի նկատմամբ իրականության գերակայությունը։ Այլ կերպ ասած, օրենքում ամրագրված հրամայականները ստորադաս են իրականության փաստացի հրամայականներին, ինչը բնորոշ է բռնատիրական կառավարման ենթակա հանրություններին։ Պատահական չէ, որ Freedom House միջազգային կազմակերպությունը վերջերս հրապարակված ազատությունն աշխարհում 2019 իր զեկույցում հերթական անգամ Ադրբեջանը դասել է անազատ երկրների շարքին։ Իդեպ զեկուցագրում անազատների նույն այդ շարքին է դասված նաև Ադրբեջանի այսպես կոչված ավակ եղբայր Թուրքիան։ Հայոց հների ասած նմանը զնմանը կսիրե։ Իսկ որպեսզի հստակ շոշափելի պատկերացում կազմվի, թե Ադրբեջանում ինչպես է խախտում սեփական քաղաքացիների ազատ ապահով ապրելու իրավունքի միջազգային իրավական նորմը, եւ դարձյալ ինչպես է խախտում խոշտանգումների եւ դաժան անմարտկային կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ միջազգային համաձայնագիրը, խորհուրդ կտայի ցանոթանալ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի օրեր առաջ փետրվարի 5-ին տարածած հայտարարությանը։ Քաղաքական մոտիներով ձերբակալված ու դատապարտված անձանց հանդեպ բռնություն եւ խոշտանգումներ կիրառելու կապակցությամբ Հայտարարության մեջ խոր մտահոգություն է արտահայտվում Գոբուստան փակ ռեժիմի բանտում եւ ներքին գործերի նախարարության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում, այսպես կոչված բանդ բաժնում քաղաքբանտարկյալների նկատմամբ իրականացվող կտանքների մասին տեղեկություններով։ Մասնավորապես հայտնվում է, որ Նարդարանցի կալանավորներ մուսուլմանական միություն շարժման նախագահ Թալե Բաղիրզադեն եւ կազմակերպության անդամներ Աբաս Հուսեյնն ու Ջաբար Ջաբարլին միջնադարյան կտանքների են ենթարկում Գոբուստան բանտում։ Նրանցից Բաղիրզադեն բանտախցում մշտապես պահվում է ձեռնաշխտաների մեջ առանց որևէ խելամիտ հիմնավորման զրկված է մաքուր օդ շնչելու եւ ցնցուղ ընդունելու իրավունքից հարազատների ու դատապաշտպանի հետ հանդիպելու հնարավորությունից Իսկ ահա Հուսեյնին ձեռնաշխտային հագցրել 3 անգամ, իսկ ոտքերը դրել երկաթե կապանքների մեջ, բերանը եւ աչքերը փակել կպշուն ժապավենում։ Այնքան ամուր է սեղմվել նրա կոկորդը, որ օրեր շարունակ հազիվ էր կարողանում ջուր խմել։ Երրորդ կալանավորը Ջաբարլին դաժանցեցի է ենթարկվել, լրջորեն վնասվել են ցնոտն ու կուրծքը։ Ընդ որում բանտապետ Ավտանդիլ Ալիևն անմիջականորեն մասնակցում է կիրառվող հոշտանգումներին Իսկ ահա Գեդաբեկի տեղական կառավարման իշխանության նախկին ղեկավար Սալեհ Ռուստամլին եւ նրա ազգական Վիդադի Ռուստամլին Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի քուսակցական գործիչներ Բաբակ Հասանովը, Ագիլ Մահերամովը եւ Ռուսլան Նասիրլին դատախազ Սանան Փաշաևի կարգադրությամբ նախնական քննության ժամանակ ժողովրդակատի նախագահ Ալի Քերիմլու դեմ կեղծ սմունքներ կորզելու համար նախարարության բանբաժնում ենթարկվել են դաժան կրպանքների, այդ թվում էլեկտրացնցման պահպանման միջոցով։ Ընդ որում բանդբաժնում կան կալանավորների կտանքներ ենթարկելու համար նախատեսված հատուկ սենյակներ։ Ազգային խորհուրդն այն տեսակետին է, որ անօրինական վերաբերմունքը թույլատրվել է պետության ղեկավարի կողմից, հաշվի առնելով, որ կալանավորները առանձնապես նրանք, ովքեր ճանաչված են որպես քաղաքական բանտարկյալներ, քանիցս հայտնել հաստատել են խոշտանգումների փաստերը։ Հակառակ դեպքում նշում են հայտարարության հեղինակները, խոշտանգումների վերաբերյալ տեղեկությունները բավարար կլինեին, որպեսզի նա նախագահը միջոցներ ձեռնարկեր ու պատժեր կտան կիրառողներին։ Ինչ խոսք, չկամանելով հանդերձ, իշխանությունները վերջապես արձագանքեցին հնչած բողոքներին տեսչական ստուգման համար խնդրո առարկա քրեակատարողական հիմնարկ ուղարկելով Ադրբեջանի մարդու իրավունքների գրասենյակի մի խումբ աշխատակիցների։ Բայց կայացած ստուգումների արդյունքում բացահայտվեցին կանոնավորների ընդամենը մի քանի մանր մոնոր կենցաղային խնդիրներ եւ ոչ ավելին։ Մարտը քաղաքացին ում ազատությունն ու կյանքի ապահովությունը երաշխավորված են Ադրբեջանի համանadrությամբ եւ օրենքներով, որպես առավել ազդու ու պարտադիր հրամայականներ միջազգային իրավական նորմերով դարձյալ մնացին անուշադրության ու անտարբերության լուսանցքում։ Իրավական եւ անգամ բարոյական նորմերի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող նույն այդ վերաբերմունքն ենք ականատես նաեւ այն պահվածքում, որ բիզին դարձյալ վերջերս, որ թեգրել է պաշտոնական Բաքուն։ Խոսքը վերաբերում է ադրբեջանցի պայմանագրային զինծառայող Էլնուր Հուսեյնզադեի ճակատագրին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի 157-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի հետախուզական վաշտի զինծառայող Հուսեյն Զադեն 2017 թվականի փետրվարի 1-ին առանց պատշաճ թույլտվության Մարտակերտի շրջանի Թալի շամանքի ուղությամբ ապօրինի հատել էր Արցախի հանրապետության զինված ուժերի կողմից պահպանվող պետական սահմանը։ Մտել մարտական դիրքի խրամուղի, որից հետո ձերբակալվել է պետական սահմանի հսկողությունն իրականացնող ստորաբաժանման ծառայողների կողմից։ Արցախի հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի դատավճռով Արցախի սահման ապօրինի հատելու համար քրեական օրենսգրքի 350-րդ հոդվածով նա դատապարտվել էր 2 տարվա ժամկետով ազատազրկման։ Ընդ որում Պատժի կար ժամկետը պայմանավորված էր նրանով, որ սահմանախախտը ծանր կամ առանձնակի ծանր հանցագործություններ չգործեն Արցախի տարածքում։ Եվ ահա Արցախի ոստիկանության քրեակատարողական հիմնարկում պատժի երկամյա ժամկետը լրանալու օրնիսկ փետրվարի 2-ին Հուսեյնզադեն ազատ է արձակվել, իր իսկ հոժար կանքով տեղափոխվելով երրորդ երկիր։ Իր այդ խնդրանքը նա շարադրել է Արցախի հանրապետության նախագահին մինչ այդ ուղղված դիմումում։ Ես բանտից դուրս գալու օրը արդեն ազատության մեջ լրագրողներին ասել էր նա. Դիմել եմ Արցախի նախագահին, խնդրելով, որ ինձ ազատություն ապարգևի։ Գրել եմ, որ ես պատիժ եմ կրում որպես գերի զինծառայող, բայց ես մարդ չեմ սپانել։ Շատ շնորհակալություն Արցախի նախագահին, որ ինձ հիմա ազատության են բաց տոնում։ Հուսեյնզադեի խոստովանությամբ չի ուզում Ադրբեջան վերադառնալ։ Ես ուզում եմ, որ ինձ կամ երրորդ պետություն ուղարկեն, կամ էլ եթե թողնեն այստեղ մնամ, այստեղ էլ կապրեմ։ Ցանկացած պետություն, որն ինձ կընդունի, այնտեղ էլ կապրեմ, բացի Ադրբեջանից։ Ճշմարտությունն ասելու համար այնտեղ կարող են ինձ սպանել, Միշտ այդպես են անում Ադրբեջանում։ Կարող են նաև չսպանել, բայց ես այլևս չեմ կարողանա այնտեղ ապրել։ Հայտարարել է պատիժը կրած սահմանախախտը։ Եվ ահա թվում է, թե Ադրբեջանում պետք է որ ուրախանային Արցախյան քրեակատարողական հիմնարկից սեփական քաղաքացու ու զինծառայողի ազատ արձակման լուրով բայց ամենևին էլ այդպես չէ։ Ավելին, բարձվում է Հուսեյնզադեն իր հայրենիքում մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ եւ ինչպես նշվում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ, նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված դերևս 2017-ի փետրվարի 1-ին եւ այն ուժի մեջ է առ այսօր, այսինքն տուն հասնելուն պես նա հայտնվելու է բանտային ճաղերի ետևում։ Երիտասարդ ադրբեջանցին կարծես թե բռից հոտ էր քաշել ճիշտ կանխագուշակելով, թե հայրենիքում ինչ է սպասում իրեն։ Իդեպ, չնայած Էլնուր Հուսեյնզադեն ազատ է արձակվել փետրվարի 2-ին, ադրբեջանական կողմը նրա մասին հիշել է միայն մի քանի օր անց, ընդ որում հիշել է սպառնալիքի հեղեղով։ Հատկանշական է, որ դերևս անցյալ տարվա դեկտեմբերի սկզբներին Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել առայն, որ հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամ են օրենքի շրջանակներում դիտարկել Ադրբեջանի քաղաքացի Էլնուր Հուսեյնզադեին ազատ արձակելու հնարավորությունը։ Նման քայլի դիմաց պաշտոնական Ստեփանակերտն ակնկալում էր Ադրբեջանի համարժեք գործողությունները՝ ուղղված հայ պատանների ազատ արձակմանը եւ առաջին հերթին նրանց, ովքեր ունեն ակնհայտ առողջական խնդիրներ։ Ադրբեջանական կողմ փաստորեն մերժել առաջարկությունը, բացարձակ անտարբերություն ցուցաբերելով ինչպես իր քաղաքացու ճակատագրի, այնպես էլ միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած իր պարտավորությունների հանդեպ։ Միևնույն ժամանակ Բաքուն շարունակում էր պնդել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը, ինչը ենթադրում է ոչ այլ բան, քան մինչ այդ Արցախում դատապարտված Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի ազատ արձակումը, ովքեր մեղավոր են ճանաչվել ազգային ապելության շարժարիտներով, անչափահասի առևանգման ու սպանության եւ մի շարք այլ ծանր հանցագործների մեջ։ Երևի թե Բաքվին հետաքրեր նաև Հուսեյն Զադեի ճակատագիրը, եթե նա նույնպես սպանություն կամ մեկ այլ ցանը հանցագործություն կատարածներ Արցախում, բայց քանի որ նա հայ չէր սպանել, ուստի իմաստուն էր զբաղվել նրա ազատման հարցով։ Ասել է թե հարցն այդ թեկուզ եւ ներքին լսարանի համար լուրջ քարոշական նախադեպ չէր պարունակում ու չէր կարող հանցագործ մարտասպանին հերոսացնելու հերթական առիթ ծառայել։ Ինչպես դա տեղի ունեցել Ադրբեջանի զինված ուժերի սպա Ռամիլ Սաֆարովի պարագայում, ով Բուդապեշտում գիշերը կացնահարել սպանել էր Սենյակում քնած իր համակուրսեցուն հայոց բանակի սպա Գուրգեն Մարկարյանին, եւ ինչպես դա տեղի ունեցել շարքային Քարամ Սոյանի գլխատման պարագայում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, նույն ինքը նախագահ Իլհամ Ալիևն անձամբ շնորհակալություն հայտնել ու պարգևատրել, ասել էր թե հերոսացրել Եզդի զինվորի գլխատումն իրականացրած իր դահիճ զորականին։ Էլնուր Հուսեյնզադեն փաստորեն կատարել է միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջներին համահունչ քայլ։ Հնարավոր է անգամ տեղյակ չլինելով այդ իրավունքի դրույթներին։ Չկամենալով վերադառնալ հայրենիք ու նախընտրելով բնակվել մեկ այլ երրորդ երկրում, նա իրականում ինքնակամ հրաժարվել է անձամբ մասնակցել Ադրբեջանի կողմից Արցախի եւ Հայաստանի դեմ մղվող պատերազմին։ Բացի մարդկային մարդասիրական վերաբերմունքից, ես հաստեղ ուրիշ ոչինչ չեմ տեսել։ Լրագրողներին հայտնել է Հուսեյն Զադեն։ Իր հերթին միջազգային հետախուզում հայտարարելով նրա նկատմամբ ստացվում է, որ Բաքուն այդպիսով իսկ անողակի միջազգային հետախուզում է հայտարարել միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ դրա արժեհամակարգի մեջ ընդգրկված միջազգային համաձայնագրերի ու պայմանագրերի նկատմամբ ակամա թե իրեն թե եվրոպական կառույցերին եւ թե միջազգային հետախուզումներն իրականացնող Ինտերպոլին նետելով, այսպես ասած, դա տա իրավական կազուսի կամ այլ կերպ Գորդիան հանգույցի մեջ, որի հատ Նկատումը ինչ խոսք անասելի վեր է Իլհամ Ալիևի թրի զորությունից։